Բարև ձեզ ռադիոլսող բարեկամներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի նոր եթերաշրջանում յուրաքանչյուր 5 շաբթի ձեզ իր եթերային ընկերակցությունն է առաջարկում խճանկար հաղորդաշարը։ Հաղորդաշարի շրջանակներում կանդրադառնանք Արցախի մշակութային, մարզական, սոցիալ-տնտեսական, իրավական եւ այլ ոլորտների առնչվող տարաբնույթ հարցերի եւ թեմաների։ Դրանց վերաբերյալ կհնչեցնենք մասնագիտական կարծիքներ։ Մեր սյուժենները հանրային հնչեղություն ունեցող խնդիրների, իրադարձությունների լուսաբանման հետ մեկտեղ ձեզ համար հնարավորինս համակողմանի ուսումնասիրված տեղեկատվություն ստանալու աղբյուր կլինեն։ Հաղորդաշարը ներկայացնելու պատիվ ունեմ ես, Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Հաղորդաշարի անդրանիկ թողարկմանն անդրադառնալու ենք Արցախյան գորգագործության ցակումնաբանությանը, խնդիրներին ու զարգացման տեսլականին։ Հայկական լեռնաշխարհում, այդ թվում նաև Արցախում հնագույն ժամանակներից ի վեր մեր նախնիները ստեղծել են յուրօրինակ մշակույթ, որի առանցքային մասն է կազմում նաև կիրառական արվեստը։ Այս բնագավառի մի առանձին հետաքրքրություն ներկայացնող ճյուղերից է գորգագործությունը, որը լայն տարածում է ունեցել նաև Արցախում։ Այս մասին բավականին պատկերավոր վկայությունը հաղորդել 7-րդ դարի պատմագիր Մովսես Կաղանկատվացին։ Ուսումնասիրողները հայկական գորգերի շարքում առաջին հերթին հիշատակում են Արցախյան գորգերը։ Ըստ էության, պատմական Հայաստանի գորգագործական նշանավոր կենտրոնների թվում իր ինքնատիպությամբ ու տեղական առանձնահատկություններով մեծ կարևորություն ունի Արցախյան գորգագործական մշակույթը։ Արցախի հայ կանանց վարպետությունն ու բարձր ճաշակը մատնանշող բազմաթիվ հիշատակություններ են պահպանվել նաև ժողովրդական բանավոր ավանդազրույցներում ու հեքիաթներում։ Ղազարոս Աղայանի Անահիտ հեքիաթը, որի հերոսներն են Արցախահայության կողմից շատ սիրված Անահիտը եւ Վաչագանը, վկայում է Արցախում ընդհանրապես արհեստների եւ մասնավորապես ձեռագործության խոր արմատների մասին։ Միջնադարից սկսած գորգագործությունը թևակողել է միանգամայն նոր փուլ, որն աչքի է ընկնում թե իր կատարման որակով եւ թե զարդանախշերի բազմազանությամբ ու կատարելությամբ։ Ազգային անկախ պետականության հաստատումից հետո Արցախում նոր վերածնունդ է ապրել գորգագործությունը, Ստեղծվել են գորգագործական նորընկերություններ, որոնց նպատակն է նաև վերականգնել հայկական գորգագործական արվեստին բնորոշ ավանդույթները։ Այլ հարց է, թե մասնագետների մի խմբի կողմից ինչ է ներառվում Արցախյան գորգ հասկացության տակ, ինչպես է ներկայացվում դրանց ցակումնաբանությունը եւ ինչ էթնիկական հանրույթների են վերագրվում դրանք։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները փորձելու ենք բարձել Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության փոխնախարար, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանի հետ։ Արցախյան գորգագործությունը երբ է սկիզբ առել, այսինքն ցակումնաբանության մասին խոսեք եւ ինչ պատմական փաստեր կան դրա հետ կապված։ Մենք տարանջատենք զուտ Արցախյան գորգագործությունը հայկականից իհարկե սխալ պետք է լինի եւ թույլ տվեք ասել, որ ընդհանրապես հայկական գորգագործության ցակման վերաբերյալ տեղեկությունները բավականին շատ են եւ այդ տեղեկությունները ինքնին փաստում են, որ գորգագործությունը հայկական լեռնաշխարհում սկիզբ է առել վաղագույն ժամանակներից։ Իդեպ ուզում եմ օգտվելով առիթից շեշտել ստեղծել այն բարձիրողությունը, որ այսօր աշխարհում պահվող ամենահին գորգը, որ պահվում է Էրմիտաժում, բազիրիկյան կոչված գորգը, որը իհարկե գտնվել է Ալթայի երկրամասում, հայկական լեռնաշխարհից դուրս, բայց եւ այնպես ուսումնասիրողները մանրակրկիտ հետազոտությունից հետո միանշանակ եկել են այն եզրակացության, որ գորգը գործված է հայկական լեռնաշխարհում, այսինքն ինչն է հիմք տալիս այս եզրակացության։ Նախ գորգը գործելու տեխնիկան եւ երկրորդը նրա մեջ չօգտագործված գույները, իսկ մենք գիտենք եւ ընդհանրապես աշխարհում հայտնի է, որ ворթանկարմիրներկը միայն Հայաստանում էր ստացվում եւ այդ ներկը միայն Հայաստանից էր նաեւ իհարկե արտահանվում տարբեր երկրներ։ Եվ այդ գորգի վրա օգտագործված գույները եւ նրա, այսինքն գործելու տեխնիկան թույլ են տվել եզրակացնելու, որ այն գործված է եղել հայկական լեռնաշխարհում։ Բացի դրանից ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն իրողությանը, որ թե Հայաստանի տարածքում խոսքը վերաբերում է ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքին եւ թե Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվել են գորգագործական գործիքներ վաղագույն ժամանակներից։ Իսկ հայտնի է նաեւ, որ գորգագործական գործիքները նաեւ ոսկորից են պատրաստվել հին ժամանակներում, դա վերաբերում է արդեն Քրիստոսից առաջ 3-րդ, 2-րդ հազարամյակներին եւ առավելապես կոնկրետ, եթե խոսքը վերաբերում է հենց Արցախյան գորգերին, թույլ տվեք ասել, որ երկուսից առաջին հազարամյակներում Արցախի տարածքում ընթացքում գտնվել են գորգագործական գործիքներ, որոնք վերաբերում են հենց երկուսից առաջին հազարամյակներին։ Դրանք ոսկորից պատրաստված կտուցիչներ են եւ այսօր պահվում են Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում։ Իհարկե, ես խոսեցի միայն ավելի ընդհանուր երևույթների մասին, բայց ուզում եմ փաստել, որ մեր պատմիչների մոտ նույնպես կան վկայություններ։ Հենց թեկուզ այսօր աշխարհում տարածված կարպետ բառը, որ ինքնին թույլ տվեք ասել, որ նույնիսկ ադրբեջանցի հեղինակներն են մատնացույց արել, որ կարպետ պետը հայկական ցակում ունի, իսկ այսօր Բաքուն աշխարհին ներկայանում է Գորգի Թանգարանով, որի հիմնադիրը համարվում է մեզ բոլորից շատ հայտնի Լաթիվ Քերիմովը, որը իդեպ Շուշիում էր ապրում, եւ նա բազմահատորյակ է հրատարակել Կավյոր Ադրբայջանա խորագրով եւ այստեղ մեկնաբանել է Կարպետ բարի ցակումը, վերագրելով այն զուտ հայկական ցակման։ Այնպես որ առաջին անգամ այդ բառը օգտագործվում է Մովսես Կաղանկատվացու կողմից, որը նկարագրել է 600 1983 թվականին Ջիվանշիր Իշխանի, Բարտավի Իշխանի սպանության այս փաստը ներկայացնելով, որ Ջիվանշիր Իշխանին սպանել է Արցախի իշխանազուններից մեկը եւ Ջիվանշիրի զինվորները հետապնդելով նրան հասել են նրա հայրենի կալվածքը եւ այնտեղից թալանել ու իրենց հետ տարել բազմապիսի գործվածքներ, այդ թվում եւ բազմաերան կարպետներ։ Այսինքն 7-րդ դարի իրողության վերաբերյալ եւ 7-րդ դարի պատմագիրն է հիշատակ նպատակում, որ առաջին կարպետները հենց Արցախում նույնպես կարպետ բարի առաջին, այսպես ասեմ, գործածությունը Արցախում տեղի ունեցած իրադարձության շուրջն է պատմագրության մեջ մտել։ Իհարկե, հետագայի մեր պատմիչները թե Կիրակոս Գանձակեցին 13-րդ դար եւ թե հետագա մյուս պատմիչները ընդհանրապես խոսելով Արցախի կիրառական արվեստի մասին, հատկապես մատնանշել են գորգագործական արվեստը եւ ամենայն դեպս տեղեկությունները բազմաթիվ են, որովհետեւ մենք եզրակացնենք, որ ընդհանրապես եւ հայկական լեռնաշխարհում եւ չտարանջատենք այդ թվում եւ Արցախում գորգագործությունը շատ վաղ վաղագույն ժամանակներից է սկզբնավորվել եւ ի դեպ սկզբնավորվելով հենց վաղագույն ժամանակներից դարձել է մեր ժողովրդի ամենաթերևս սիրած արհեստներից մեկը, որը արհեստից վերածվել արվեստի։ Տիկին Բալայան, խոսենք նրանից, թե Արցախյան գորգագործությամբ բացի հայազգի ներկայացուցիչներից այլազգի որ ներկայացուցիչներն են զբաղվել զբաղվել գորգագործությամբ։ Գորգագործությամբ իհարկե հայկական լեռնաշխարհին հարակից բոլոր մեր հարևան ազգերը, ես նկատի ունեմ հատկապես պարսիկներին, մենք նույն տարածաշրջանում գրեթե այսպես ասած վաղուց ի վեր հարևանությամբ ապրել ենք եւ այդ արհեստը նաեւ մեծ տարածում է ունեցել հատկապես պարսիկների մոտ։ Իհարկե նաեւ բուն աղվանքի տարբեր ազգերի, տարբեր ցեղերի մոտ նույնպես տարածված է եղել եւ այսօր որ արդեն գորգագետների մոտ նշվում է Կովկաս կովկասյան տիպի գորգ, այդ կովկասյան տիպի գորգը պետք է վերագրել բնիկ աղվանական ցեղերին, իսկ բնիկ աղվանական ցեղերը դա մասկուտները, լփնած ցեղն է, ուդիններն են, լեզգիններն են եւ տարբեր այլ բուն կովկասյան եւ հատկապես բուն աղվանքի ցեղերը, որոնց մոտ նույնպես մեծ տարածում են ունեցել գորգերը։ Արցախյան գորգերը ունեն իրենց անվանումները, ինչպես է առաջացել նրանց անվանումները եւ որոնք են առավել շատ տարածված։ Բավականին հետաքրքիր հարցադրում է այն իմաստ իմաստով, որ գորգերի անունները տարբեր կերպ են բնորոշվում։ Դա կապվում է եւ տեղանունների հետ, այսինքն այս տեսակի, այսպիսի որոշակի զարդանախշերով գորգերը բնորոշ են եղել վարանդայի տարածքին։ Որոշակի զարդանախշերով գորգեր բնորոշ են եղել խաչենի տարածքին կամ մյուս տարածքներին։ Այսօր օրինակ գորգագիտության մեջ շատ մեծ կիրառություն ունեն տարբեր անվանումներ, որոնք հենց տիպիկ տեղանվան հետ կապված են, ասենք ջրաբերդ կոչված, գետա դաշեն կոչված, վարանդա կոչված գորգերը, բայց իհարկե թույլ տվեք ասել, որ միայն այս հանգամանքը չէ, որ հենց գորգերի որոշակի խմբերի անվանումները միայն տեղանուններով պիտի բացատրենք, որովհետև նաև գորգերը ըստ իրենց զարդանախշերի են, ասենք, շատ հայտնի հայկական վիշապ կոչված գորգերը բնորոշ են եղել հայկական լեռնաշխարհի գրեթե բոլոր հատվածներին։ Իհարկե, կարելի ասել, որ բունդասական վիշապի հայրենիքը համարվում է վասպուրական աշխարհը արևմտյան Հայաստանի, բայց ընդհանրապես վիշապագորգերը բնորոշ են եղել նաև Արցախին եւ ինչու միայն ասենք վիշապագորգերը, ծաղկագորգերը կամ տարբեր այդպիսի նշագորգերը, որոնք իրենց զարդանախշերով են արդեն անվանումներ ստացել, ասենք կարող է նույն ծաղկագորգը եւ գործված լինի Շուշիում եւ գործված լինի Վասպուրականում եւ Սյունիքում եւ տարբեր հատվածներում, հետեւաբար նրանք ունեն իրենց կոնկրետ արդեն անվանումը։ Տիկին Բալայան երկար տարիներ աշխատել եք Ստեփանակերտի կոնցերտի պատմաերկրագիտական թանգարանում որպես տնօրեն։ Կուզենայի մի փոքր տեղեկություն տայիք, ինչ գորգեր են պահպանվել թանգարանում եւ ինչքանով են դրանք հետաքրքրում զբոսաշրջիկներին։ Ձեր հարցը մի քիչ ցավոտ է նաեւ ինձ համար այն իմաստով, որ դժբախտաբար Արցախը, Սյունիքը ընդհանրապես համարվում է նաեւ հայկական հետաքրքիր գորգերի բնորաններից մեկը եւ ընդհանրապես մեր աղբյուրները մատնանշում են, որ ամենագեղեցիկ գորգերը թերևս գործվում էին Արցախում եւ Սյունիքում։ Հետաքրքիր է, որ որ Արցախ եւ Սյունիք երկու այս տեղանունները միասին են օգտագործում։ Բայց խորթային տարիներին գտնվելով Ադրբեջանի տիրապետության տակ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից նպատակային քաղաքականություն է վարվել եւ Կիրոաբադի, նախկին Գանձակի եւ Բաքվի գորգագործարաններում գործված որևէ արժեք չներկայացնող գորգերը նոր գործված գորգերը բերում եւ պատտվում էին մեր գյուղերով, փոխանակում էին մեծ արժեք ձեռագործ գորգերի հետ եւ այս իմաստով Արցախը իհարկե խորթային այն ժամանակներում թալանվել է։ Եվ ցավոք սրտի թանգարանի ֆոնդապահոցները չեն համալրվել պատշաճ կերպով համապատասխան գորգերով։ 1957 թվականին դեռևս երբ որ մենք հրավեր ստացանք մեր գորգերը ցուցադրելու ֆրանսիական մի շարք քաղաքներում, այն ժամանակ մենք մեր ֆոնդապահոցներում տեսանք, որ չունենք այդ։ Ընդամենը 10 գորգ ունեինք, որ որ կարելի է մեզ թույլ տայինք, որ ներկայացնեինք եւ ոչ ավելի դրանից։ Հիմա իհարկե բարեբախտաբար դրանից հետո մենք մեր մեր ուշադրության կենտրոնում պահեցինք Գորգերիով համալրումը Թանգարանի ֆոնդապահոցները եւ այսօր մենք 100-ից ավել եւ բարձրակարգ գորգեր ունենք, որոնք կարող ենք, ինչպես ասում են, ներկայացնել աշխարհի ամենատարբեր թանգարաններում։ Թանգարանի ֆոնդապահոցներում այսօր իհարկե կան բարձրարժեք գորգեր, սումախ տիպի կոչված գորգը, որը բավականին մեծ համաշխարհային գորգագետների ուշադրության կենտրոնում է, որովհետեւ ինքը գործել բավականին դժվար, բավականին բարդ եւ բավականին մեծ գորգ է։ Մենք ունենք 18-րդ դարի Սումախ, որը իհարկե ցավոք սրտի մաշված վիճակում է թանգարանում պահվում եւ ընդհանրապես Արցախի տարբեր գորգագործական կենտրոններին բնորոշ գորգեր ունենք, որոնք որ այսօր արդեն եւ ցուցադրվում են պահարպահ, ինչպես տեղեկացված եք թանգարանում։ Եվ ի դեպ պիտի ասեմ, որ այո, նաեւ ուշադրության կենտրոնում է, որովհետեւ գիտեք ինքնին գորգը զուտ կիրառական նպատակով չի գործվել։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ գորգը մեզ համար միշտ էլ ծիսապաշտամունքային նշանակություն է ունեցել։ Հավատքին հավասարազոր, այսպես ասեմ, օջախը պահպանելու եւ պատահական չի, որ գորգերի վրա արտացոլված են տարբեր-տարբեր զարդանախշեր, որոնք նախաքրիստոնեական շրջանում բնորոշում էին մեր աստվածների կերպարները եւ պաշտամունքն են բնութագրում մեր, իսկ քրիստոնեության ընդունումից հետո արդեն բնականաբար քրիստոնեական խորհրդանշաններն են արտացոլվել այդ գորգերի վրա։ Այդ իմաստով մենք կարողանում ենք ճիշտ ներկայացնել վերացնել մեր գորգերը, բնականաբար այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում նաև զբոսաշրջիկների շրջանում։ Շարունակելով ձեր միտքը, հարցնեմ, թե Ստեփանակերտում գործող Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը զբաղվելով գորգագործությամբ ինչքանով է կարողանում ավանդական գույները, նախշազարդերը պահպանել եւ հասանելի դարձնել արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին, օտարացի ներկայացուցիչներին։ Ինքնին ողջունելի է Ղարաբաղ կարպետի ծնունդը, այսպես ասեմ։ Բավականին մեծ աշխատանքներ աշխատանքներ են կատարում։ Ես ցանոթացել եմ իրենց կողմից ներկայումս գործվող գորգերին, փորձում են իրենք ամենայն դեպս եւ բոլոր ջանքերը կիրառում են իրենց, որպեսի վերականգնեն ավանդական մեր գորգագործական այդ ավանդույթները։ Իհարկե, ինչ որտեղ կարելի ասել ստացվում է, ինչ որտեղ միգուցե նաեւ այո, կարող ենք թերությունները նկատել, բայց ամբողջության մեջ ամենայն դեպս շատ լավ աշխատանքներ են ստացվում եւ ամենայն դեպս Արցախի քաղաքի հնագույն հին ժամանակների գորգերի, զարդանախշերի նորովի արտացոլումը ինքնին ողջունելի է եւ կարծում եմ այս իմաստով միայն ու միայն կարելի է ողջունել Ղարաբաղ կարպետի գործնեությունը եւ նրանց ջանքերը, որ նպատակաուղված է իրոք ներկա ժամանակներում բարձրակարգ գորգեր ստեղծել եւ դրանք ներկայացնել աշխարհին։ Կարծում եմ աշխարհը ճանաչելու գործում եւս իր կարևոր դերակատարություն ունի հենց Ղարաբաղ կարպետն ընկերության գործերը, որոնք բարբերաբար մասնակցում են տարբեր ցուցահանդեսների։ Այո, միանշանակ, գիտեք, նաև պիտի հասկանանք, որ իհարկե 5 գործերը այսօր չի վաճառվում։ Ճիշտ է, նաև կան մասնավոր, որ վաճառվում են, միանշանակ ասեմ, որ չի վաճառվում, բայց դրանք արտահանելը շատ դժվար է այսօր, բարեբախտաբար, եւ դա ինքնին մեզ համար ողջունելի է նաև, որ մեր 5 գործերը մնան տեղում, բայց նաև 5 գործերի նմանակների պատրաստումը եւ մեր արվեստը աշխարհով մեկ տարած ասելը սա այսօր այս գործընթացը իրականացնում է Ղարաբաղ կարպետը եւ ինքնին այս տեսանկյունից ողջունելի է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ու բավանդակալի զրույցի համար։ Խճանկար հաղորդաշարի առաջին թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցն էր Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության փոխնախարար, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանը։ Զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։